Du vezzo. Ancorau en la du deca cento trovigis multae ge patroi, ciui hesitis parole duan lingvon, crom la ge lingvo cum siae infanoi. Cia ili timis che la infanoi povus confusi la lingvoin, cae travivi mal fatilajoin en la leneo. Crome multae spertuloi credis che du lingvezzo causas balbutadon. Mi memoras che miai austrae volge patroi forte potestis, ciam ili exiis che mi intensis paroli mian lingvon la anglan con miai infanoi. Ili timis che ili ne povus paroli con la nepoi cae avertis min, che la infanoi certe confusos la du lingvoin. Pro tio, mia etzo celtfoie parolis en la germana, cae ni ofte changis de unu lingvo alla alia. Vespere, mi au mia etso laut legis libroin en ambau lingvoi, cae ni ciui discutis pri la enhavo. havo mi ancau juis canti por ili, la lul cantoin di mia lando. Heme, miai infanoi, ple ofte parolis la Anglan, sed ili ofte constie, cun mixis la du lingvoin. Celc ene de unu fraso, cia ili bone si iis, che ni ciui bone comprenis la signifon. No ciam ili querelis, ili usis plida germanae vortoi. Cia ili pretendis, che la anglai vortoi, ciuin mi usas, ne estes tiel fortai, ciel la vortoi ciuin ili audis en la leneo. Crome ili inventis secretan lingvon, por interparoli, kai excludi lage patroin kai aliain parentsoin disti ai conversazioi tamen en la leneo kai che siae austrae amicoi, amikoi ili neniam havis problemoin parole no la germanan kiel adolescoloi ili havis pli grandan vot ricetson ol siae sam ajuloi cae rapide lernis novain lingvoin. Ciui tri studis en Austruio, cae ex de cae ofte pato prenis internaziaen rencontigioin. La opinioi de expertoi pri du lingvezzo intertempe changigis. Molte studagioi montras che la lernado cae long daura usado di dua lingvo havas grandain avantagioin dum la tuta vivo. Neuro sciencisto, professorino Ellen Bielistock, de la York Universitato en Toronto, attentigas che tia regula usado de pliol unu lingvo trenas la cerbon same kiel sporto trenas la muscoloin. Vesaine, cia personoi, kiui parolas pliol unu lingvon, debes daure electi la convenan lingvon. Lau situatio cae auscultanto, cae supremi la alian. Tia maniere, du lingvae infanoi, trenis la tiel nomatan executivan function de la cerbo, cae pli fortigas la mensain capabloin, ciuin oni besonas ce la plenumo de complicae tascoi. Por focusigi la attenton, so celoin, cae por el distrajoin. Crome, tiae infanoi, estes mal pli impulsigemae, sed citiui bonae efficoi trovijas ne nur ce infanoi. Ancao homoi, ciui lernas duan lingvon pli mal frue, simile profitas, se ili parolas flue, cae regule dum suffice longa tempo. Experimentoi en diversae landoi, exemple en Canado cae Barato, montris che long daura usado de pliol unu lingvo povas procrasti la commenson de senila demenso, ie qua gis quin jaroi. Ne attendite, la gesta lingvo, ciel dua lingvo, shainas esti escepto, cae ne montras tiuin resultoin eble cia oni povas usi gestoin, sam tempe cun vortoi, cae pro tio ne necessas supremi unu el la lingvoi, po usi la alian.